يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي وله اللحن أعيدي Nije čovjek dozvoljeno da kaže nema dobra u ljudima. Nema dobra, nema od muslimana ništa. Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, men qala halaka an-nasu fa huwa ahlakuhum. Ko kaže propali su ljudi, kaže on je najpropaliji. سرورا وله اللحن أعيدي وله اللحن أعيدي ها هنا الحب تبدى I rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, El islamu ja'lu wa la ju'la. Islam će uvijek biti dominantan, a ništa neće biti iznad islama dominantan. تداء الوجود ها هنا قلب بقلب منتش نشوى الورود خافقا بالحب نبضا وبإحساس فريد يا زهور ضميدي أسمعي ليلي I rekao je poslanik sa Osrema od iskoga mu tabarani koji je vjerodostojan La je zalu, el islamu jezidu, o jemkusu, širku o ahlu. Kaže uvijek se broj muslimana povećava i islam se širi, a kaže broj mušrika se smanjuje. A broj mušrika se smanjuje, kaže sve dok ne dođe vrijeme da dvije žene će putovati same, kaže neće se a, bojati ničijeg nasilja. فبه الروح ستحيا والسنا يعلو المحيا وبها العيش سيحلو Znači, nema veće zadaće tebi od toga da pomogneš Allahu vjeru. Na ovaj, na onaj način. A svako zna sebe i zna svoje mogućnosti. Kako može pomoći? Dovo može svako. To je najbolja pomoć. Svojim mjetkom može svako. Ili veliki broj muslimana. Svojom riječu može veliki broj muslimana. I tako da. وله اللحن أعيدي ربي فاجمعهم بود بارك اللهم سعيا أيها الليل فأزهر وابتسم فالحب أحيا ربي فاجمعهم بود بارك اللهم سعيا أيها الليل فأزهر وابتسم فالحب أحيا فاجمعهم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا أمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نبينا ثم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا القول بدا شيء أبو الشيخ وسام ديالو طبقات المحدثين بأصبحان قد علي رضي الله تعالى عنه قال je rekao النعم je بلاغوداتي سو blagodati u šest ili imamo šest osnovnih blagodati. Pa je rekao prvo el islam, drugo el Kur'an, kelam Allah. Kur'an je Allahova riječ. Treće, esunne. <clears throat> Četvrto, Muhammedun sallallahu alaihi wasallame. Peto, el afije, o šesto, el gina anin nas. Šta smo kazali? Islam, znači islam, Kur'an, sunnet, Muhammed s.a.v. zdravlje i da je čovjek neovisan o ljudima. Da je čovjek neovisan o ljudima. Ove blagodati, kada bi čovjek sagledao, vidjet će zaista da je pobrojao bogatstva Dunjaluka i Ahiret. Ovo što je rekao Ali radijallahu talanu. Imao bi znači i vjeru, i Dunjaluk, i ahiret. Imaš zdravlje i neovisan si o ljudima. Imaš zdravlje, i neovisan si o ljudima. Došlo je kod Kadije Ebu Jale, Muhammed ibn Husein al-Farra, on je od učenjaka 5. stoljeća, on je umro 458. iđeske od kada imam al-Bejheqi. Od Zuhera ibn Muhammeda da je rekao, kaže, bio sam kod imama Ahmeda. Bio sam kod imama Ahmeda. Pa mu je došao čovjek i upitao ga pitanje. Pa kada mu je odgovorio, rekao je, ja Eba Abdillah, Čezak je Allahu anil islami hajra. Kaže, o Eba Abdillah, kaže, Allah te nagradio u ime Islama dobrim. Zahvalio mu se šta na odgovor pa se naljutio Imam Ahmed. Pa kaže Zuhair ibn Muhammed, čovjek ništa nije rekao, lijepe riječi rekao. Allah te nagradio ime Islama, šta je problem? Kaže, ko sam ja da mene Allah nagradi u ime Islama? Bel jezallahu l'islame anni hajra. Kaže, već kaže hvala Allahu ili kaže da Allah nagradi Islamu moje ime a ne da nagradi mene u ime Islama. Ko sam ja da mene nagradi u ime Islama? Hoće kazati ja sam samo sluga Islama. A sluga ne može biti nagrađen šta? Znači ne može biti sluga iznad onoga koga služi. Pa sam ja sluga i ništa više od toga. Pa hoće kazati ovdje ili da stavio si me iznad Islama. Kao da meni Islam treba zahvaljivati. Pa ja trebam zahvaljivati Allahu što me učinio muslimanom. I to je braćo najveća blagodat. Što je čovjek musliman. I tako mi Allaha ovu činjenicu koju ima na umu ne mogu shvatiti da može biti tužan i da može biti žalostan. Ko ima činjenicu na umu da je musliman. Znači, šta god da ti se desi, šta god da, te pogodi, ti uvijek kažeš, alhamdulillah, ja sam musliman i dalje. Nisam ovim izišao van svoje vjere. A nakon toga sve što čovjek izgubi, sve je to dunjalučko. Jer, jer ovo se, sve što imamo dijeli se ili na dinskoj, ili na, ili na, ovo svjetsko, je tako? Pa čovjek ostaje jel, pri svojoj vjeri što je, što je najbitnije. Pa smo i mi tako, draga moja vraćaju svi sluge Islama. Na ovaj ili na onaj način. A naročito ome vremenu gurbeta, kada nema, kada je sljedbenika Islama malo, ili bolje kazati ovako, muslimana ima puno, a možeš i, kada je u pitanju ehlu sunnet, možeš i skoro pa, prepoloviti. Je li tako? A taj onda prepolovljeni ehlu sunnet da nađeš koliko je onih koji su zaista pri sunnetu, ha, pa i te koji su pri sunnetu i njih treba možda prepoloviti, na kraju ćeš izaći tamo, ostaće negdje neki stotinjak, 200, 300, hiljada, 500, nekoliko miliona, nije bitno. Ali neće to biti broj koji je, jel, ne želimo biti pesimiste, ali mi govorimo znači o islamu koji daje plodove. A većina muslimana ili veliki broj muslimana danas nije znači na islamu koji daje plodove. Koji daje plodove, jel tako? Pa smo mi znači sluge islama i nema čovjeku znači veće časti od toga da bude sluga šarijeta poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve alihi Zato što je ovo je li najbolji umet kako je došlo u hadisu kod imama Tirmizije, kod imama Ahmeda, od Behza ibn Hakima, od njegovog oca ili od djeta, od Moavije ibn Hajde, el da je poslanik s.a.v. rekao entum tu fune seba'ine ummeten entum hajruha wa ekremuha ala Allah. Kaže, vi upotpunjavate 70 ummeta. Vi ste najbolji 70 ummet, jel? Vi ste najbolji i najpočašćeniji kod Allaha te barake o tala. Znači, najbolji ummet. Da nisi najbolji ummet, da si samo sledbenik Musa, ali ili Isa, ili Nuha, ili drugog poslanika, ili Šuajba, ili bilo, bio, bila biti čast što si musliman. A da ne govorimo kada si sljedbenik ovaj poslanika koji je najbolji poslanik i umeta koji je najbolji umet. I sljedbenik si knjige koja je najbolja knjiga. Koja je objavljena na najboljem jeziku. Putem najboljeg meleka Džibrila. U najboljem mjestu U najboljem mjesecu. Mjesecu Ramazanu. U najboljoj noći. Noć kadra. Ha, ima li još šta da je ostalo? Sve najbolje što može biti je sadržano u islamu općenito, a u vjerozakoniku poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam posebno. Tako da je to velika, znači, blagodat od stvoritelja te barake, od Teala da nas učini muslimanima. Zato kada su pitali jednog brata, što si, što si uvijek rasmijan, što si uvijek, kako nisi nikad tužan? Kaže, kako će biti tužan, a ja musliman? I zaista je tako. Kako da budem tužan, a ja musliman, Allah me učinio vjernikom, inša da budem od onih koji će ubirati plodove ili svoga truda i svoga rada u džennetu. I zato umet poslanika sallallahu alejhi ve pri njemu je veliko dobro. Dakle, pri umetu poslanika sallallahu je ostalo dobro. Zato što ovo je najbolji umet i nije se ne odnosi se ovo samo na sahabe. Znači. Rekli mi se to Ne, ne, umet kroz generacije. Ovakvi kakvi smo. Trapavi, slabi, nik, najbolji smo umet. najbolji smo umet. I sljedbenici najboljeg poslanika, sallallahu I zato nije čovjek dozvoljen da kaže nema dobra u ljudima. Nema dobra, nema od muslimana ništa. Kako kaže poslanik, sallallahu alaihi men kale heleke nasu fehuva ehlekuhum. Ko kaže propali su ljudi, kaže on je najpropaliji. Ko kaže propali su ljudi, nema od muslimana ništa danas. Ne vrijede ničemu, taj je najpropaliji čovjek. Možeš kazati jedan dio muslimana je slab, jedan dio muslimana je ovakav, no međutim, općenito, globalno, umet kao umet, u njemu ima hajr. Taman da je tračak jedan mali, postoji u njemu hajra i postoji u njemu dobro, koje se ne smije zanemariti. A u drugoj se predaje kaže fehuve ehlekuhum. A, imamo hadis, na dva načina se spominje. Men kane helke nasu fehuve ehlekuhum. Fehuve ehlekehum. Sa damom i sa pethom. Sa damom znači fehue ehlekum, on je najpropaliji od njih. Ko kaže propali su ljudi, on je najpropaliji čovjek. A ko kaže propali su ljudi, po drugoj verziji, on ih je, kaže, upropastio. Je tako? Svojim riječima, on je upropastio. Propali su, znači, on je, jeli, upropastio. Pa bilo jedno ili drugo, pograda se vraća na koga? Na onoga koji je to kazao, tako, koji je rekao da su, da su ljudi, da su ljudi propali. Stoga je ta, to generaliziranje općenito da ljudi, može jedna skupina biti slaba, ali uvijek je poslanik sa je rekao, znači da će biti u ome umetu, znači ovaj neko ko će biti jeli, na haku i ko će biti na, na istini. Jer uzvišeni Allah daje, znači, hajr tamo gdje želi da gleda. Kako je došlo u hadisu kod imama Ibn i kod imama Ahmeda, da je poslanik sa rekao, la je zalu Allahu jagrisu fi hada dini garsen je fihi al Allah kaže u ome umetu sadi sadnice. Uvijek nove sadnice sadi koje će njemu biti pokoren sudnjega dana. Znači imaju ljudi koji će biti pokorni. Ne moramo mi biti pokorni. možemo se okrenuti, ostaviti sve. Allah će stvoriti ljude koji će biti pokorni i koji će, jel tako? Kao što će na sudnjem danu uzvišeni Allah kada sve ljude uvede u džennet, kako došlo od Isu poslanika, i uđe ljudi u džennet, ostaće predjeli u džennetu prazni nema nikoga. Pa će stvoriti stvorenja, nikad prije nisu postojala prvi put i uvesti u, u ta dženevska prostranstva, da ne budu prazna. A pored toga ti ćeš imati, kada dobiješ, onaj zadnji čovjek kada dobije u dženetu što će dobiti, kada vidi šta je dobio, kazat će, pomislit će, Allahu dragi, ovo nije dobio niko ni od prvi ni od posljednji. Ja ovo što sam dobio, da me neko vidi, zavidio bi. A, a on najmanje dobio. A on najmanje dobio. Pa dobro, znači negirati dobro u ovome umetu je vid zločina. Vid zločina. Taman da je, da hajr taj mali, on postoji. I uvijek je znači mogućnost da taj hajr eskalira, znači da metastazira i da pređe, znači da i da se raši na drugi dio umeta. Braćo, muslimanski umet prije 40-50 godina Znači, da ste ga mogli vidjeti, vi biste danas kazali, mi smo u vremenu ashaba. Naredite li da prije 50 godina da, da ćete naći muslimansku zemlju, recimo poput Šama, neku muslimansku zemlju Šamu, da je samo jedna žena cijelom gradu pokrivena. Grad ima 500-600 hiljada stanovnika, samo jedna žena pokrivena u cijelom gradu. A danas je 90% žena i možda i više od 90% žena pokriveni. To je znači preokret veliki. I onda kazati nema dobra. Ima dobra. No međutim nismo zadovoljni s onim što imamo. Moramo šta? Jel tako? Moramo znači ovaj tražiti da bude bolje. Kao kada kažemo mi smo zadovoljni Allahom odredbom. Jel u redu? Čovjek pogriješi, učini grije. Jel u redu? Ogovori nekoga. Čovjek popije alkohol. I kaže ja sam zadovoljan Allahom odredbom. Jel' ispravno kazao? Pitanje vam prisutnima. Čovjek popije alkohol, uzme čašcu i popije i kaže, popije bismillah. I kaže nakon toga, ja sam, popio sam, ovo je Allahova odredba i ja sam zadovoljan Allahovom odredbom. Jel rekao ispravno ili pogrešno? Ja vidiš, kako ćeš sad ovi, evo ovi ti suprotno kažu tebi, kako ćeš im odgovoriti? Ti samo kada bi to još malo, malo pojasnio, znači... Znači desno se, u redu, desno se. Znači se neko negativno, bilo pozitivno. Dobro. I on kaže ja... Dobro. U redu, ajmo, ajmo ovdje stati. Taj čovjek kaže ja sam popio, desno su u redu. Svjesno popio. I kaže ja sam zadovoljan Allahovom odredbom. teme riječ riječi zanimaju. Je li on to na tom mjestu kada je to rekao, je li to tačno tako ili nije tačno? Tačno. Tačno je, braćo, to je odredba. Čovjek je popio, ali to je odredba. To nije se moglo bez odredbe. Kako se može desiti bez Allahove odredbe? I kaže, ja sam zadovoljan Allahovom odredbom, ali nisam zadovoljan mojim djelom. Jel u redu? I završeno. Odredbom sam zadovoljan, ali nisam zadovoljan šta? Mojim djelom. Tako i ovdje. Mi kažemo, mi smo umet je hajr, ima bereket, ali nije to ono čime smo mi šta? Zadovoljni. Hoćemo više od toga. Jel u redu? Znači, samo sam htio znači, da napravim nekako, da, da shvatite znači, o čemu govorimo. Ima dobra, ali je to dobro još uvijek, znači, jel, znači u nekakvoj bešci može se znači to razviti, može se znači proširiti, ovaj, i može biti puno bolje. No, međutim, to je jedno, a kazati da nema dobra, to je drugo i to nije nikako, jeli, to nikako nije dozvoljeno. Našto što znamo da je poslanik sallallahu alaihi obavijestio nas da će se islam širiti. I da će islam, znači, prelaziti i da će, znači, vladati zemljom. Jer je došao u hadisu Sleobana kod muslima da je rekao poslanik sallallahu alaihi vseleme Inna Allahe zeva alijel ard faraitu mešarikaha wa magaribaha. Wa inne mulke umeti se jeblugu minhama wa inne se Kaže, Allah mi je približio zemlju. Pa sam je vidio istok i zapad. Tako je bila blizu da sam je vidio. Kaže, i moj će, vlast moga umeta će dostići ono što mi je približeno, Znači, od istoka do zapada. Vlada će islam. Vlada će islam. I to daje čovjeku morala da zna, znači da ipak na kraju da će biti šta njegova gornja. Ljudi ratuju. Najveća sila ih napala. I oni kažu, pa Allahu dragi, kako ćemo? <clears throat> Vojske idu. I kaže im komadant, ja vam Allahom garantujem da ćete pobijediti. To je kod nje šta? To je kod njih velika nada, to im daje moral, jel tako? Mi ćemo, evo, čovjek nam je rekao da ćemo sigurno pobijediti. Allahom se zakleo. I onda im to dajemo, pa dobro, tebi je Allah, tebi je poslanik, sam sam rekao, komandant može kazati, procijeniti, ali može i, omaknuti, ali tako od njegova procjena, može pogriješiti. A tebi poslanik, sam sam kaže, sigurno kod muslima hadis, ovo će sve biti muslimansko. I zato jedan toranj, u, ovaj, kada je u Engleskoj se pukao jedan toranj bio, pa se nagnuo na jednu stranu da padne, pa je to čuo jedan slijepac musliman, mu jezin što je bio, pa je počeo plakati. Pa pišu, kaže, neka da Bog da, neka padne, što plaćeš? Neka padne toranj, kaže, njihov ninaš. Kaže, vallahi, kaže, ja sam bio ubiđen da će jednog dana kada je s tog tornja za On je čovjek koji je slijep, ali pogledajte vi tog srca lavovskog i tih razmišljanja daleki. Nije znači razmišljao, gledao negdje pod planinu, nego znači njegov domet je iza, iza brda, jel tako? On udara negdje tamo gdje ne vidi. Ne bi sada da ovo, da je ovo nekako ovaj, vojno predavanje. Ovaj, nije mi to cilj, nego hoću kazati ovaj, da čovjek mora, musliman mora razmišljati, slab sam, jesam sada. Ali, je tako, svaki čovjek kada krene u bračnu vezu, kada uđe, nema možda ništa, pa se kroz život gradi, zarađuje. Čovjek kada počne sa firmom, ništa nema, sa nule, pa, ali njegove su razmišljanja da će on sutra sve to zauzeti, jel' tako? Da će on one gigante velike kupova, da će to biti njegove ovaj, Znači, tako je čovjek muslima ne smije gubiti nadu, ne smije kazati nema ništa, braće, stali smo gotovo, kuda ćemo dalje? Ne, nego tvoja razmišljanja, znači, moraju biti jača, moraju biti, znači, ovaj, dometnija od, od, od, od e, jeli, tih niskih razmišljanja i tog niskog svatanja islama, jeli, koji je prisutan kod, kod velikog broja ljudi. I ne, ne daje rezultate, ne daje plodove i to se vidi, znači, najviše, najviše pri njima. Jer ovaj, braćo, ovaj moment, on je psihički, ali on je jako bitan. Poslanik sa na biti na Hendeku. Došao, stijena stala ispred njih, ne mogu stijene, stijene slomiti. I došao po poslanika, sallallahu alaihi vseleme, i neprijatelj je opkolio Medinu, muka sa svih strana, dolazi strado ključni kosti, jel tako? Ha? Dolaze neprijatelji sa svih strana, kako tu više Allah opisuje, jel, u suri zabi, tako dalje. Znači muslimani ne znaju šta će biti s njima. Poslanik sa osame, kada je došao do tog kamena, uzima kam, alat, i udara prvi put, kaže Allahu Ekber, kaže dati su mi ključevi Kisre i Kajsa. Ključevi Šama, ključevi Jemena. Kaže vidim, kaže vidim riznice kakve riznice vidiš Allah pozređe ljudi oko tebe. Nestaćete muslimani, nestaćete. Ali pogledajte taj moralni dio koliko je bitan šta, da digne moral kome ashabima. Date su mi ključev vjemene, onda ashab zna dobit će ključe vjemene ne zanima više koje je okolo, ključev vjemene će biti kod nas. I riznice, sve će to, sve će to biti naše. I tako je bilo. Ali šta mi se da rekao, ljudi, kopate ovaj hendek, lomite se, pogledajte ljudi okolo, nestaćete. Dok puhnu nestaćete. Znači, ashabi bi tako jeste, Allah nema od ovoga ništa. No, međutim, nije taj moment bio. I zato da čovjek klone duhom svojim, to je, to je poraz. Nije poraz da čovjek bude poražen fizički. Ha, da čovjek bude bolestan, da bude ostane bez ruke, bez tijela, bez... Nije to poraz. Poraz je da bude poražen duševno. A kada bude poražen duševno, onda ostaje bez onoga što je najvrijednije, a to je, to je, njegova, to je njegova vjera. I rekao je poslanik, sa El islamu ja'lu wala ju'la. Islam će uvijek biti dominantan, a ništa neće biti iznad islama dominantno. Uvijek će on biti gornji. To je ulu. Ja'lu Ula a neće ništa biti iznad njega. Znači, islam može se desiti ovako kroz, kroz istoriju da bude oni variranja, u redu. No, međutim, ta variranja ne znači gubitak islama. Opet na kraju, islam će biti gornji. Sve će to znači biti, sve će to biti pod kontrolom, jeli, islama. I rekao je poslanik, sallam, od iskoga bilježimo tabarani koji je vjerodostojan, La jezidu el islamu, la jezalu el islamu jezidu, wa jenkusu, širku wa ahlu. Kaže, uvijek se broj muslimana povećava i islam se širi, a kaže, broj mušrika se smanjuje. A broj mušrika se smanjuje, kaže, sve dok ne dođe vrijeme da će žene putovati, dvije žene će putovati same, kaže, neće se bojati ničijeg ovoga nasilja. I kaže, tako me onoga u čiji ruci je moja duša, neće nastupiti sudnji dan dok ne bude ovaj dostigla, ovaj vjera dok ne bude dostigla ono što je dostigla ova zvijezda. Kako vidite zvijezdu, tako će se znači vidjeti islam na zemlji, da će biti znači zemljom potpuno, uvijek se broj muslimana povećava, broj nemuslimana smanjuje. Tako kaže poslanik Zalzan. I pogledajte od istorije, 124.000 ashaba na oprosnom hađu. I poslanik Zalzan je govorio ove hadise. Oni da, oni da su razmišljali kao što danas razmišlja veliki broj samo mogu sam plakati, kazati lao poslaniče, ovaj, lijepe su to, lijepe su to Je li tako? Znači, nije tako. da zaista je tako. Koliko imate danas muslimana? Uzmite 124.000 u odnosu na tad broj ljudi koliko je bilo. Ništa to nije. To je bio znači neznatan broj. Danas su muslimani četvrtina. Ili tu negdje, blizu četvrtine. I uvijek se broj njihov povećava, pogledajte muslimane i, i, i, njihov natalitet, a pogledajte nemuslimani i njihov mortalitet. I stvar jasna. Adis rekao poslan, mora se obistiniti. Htjeli mi to, ne htjeli, mora biti, ne može biti drugačije nikako. No međutim, samo treba čovjek ima znači pri sebi ovaj tu volju i tu želju i taj žar i ne smije očekivati i ne smije znači nadati se da on nužno mora vidjeti rezultate. Rezultate može biti generacija nakon tebe, jedna, dvije, tri, nije bitno ko, no međutim, na tebi je da budeš čvrst, da se držiš svoje vjere istinski, da ne popustaš, znači da, znači, da, te ne, uhvati nikakav futur ili nekakva malaksalost na tome, na tome, jeli, na tome putu. Jer, braćo, ove, alaikum ovi kriteriji koje mi imamo kod Allaha ne vrijede. Kod nas je 1 plus 1, 2. Kod Allaha 1 plus 1 ne mora biti 2. Može biti nešto tamo na hiljade. Tako. Uradiš jedno dobro djelo do 700 puta i više od toga kome hoće. Ha. I više od toga čovjek uradi dobro djelo, Allah ga stavi u svoju ruku, kako došlo kod muslima u, kod Buhari u Sahiju. Allah ga stavi u svoju ruku i gaj, i gaj do sudnjeg dana. Kao što neko od vas gajiš drijeme svoje. I kad doješ na sudnji dan, ti dobio brda dobrih dijela, Allah ga gajio u svojoj ruci, te barake o Tvoje dijelo koje ti ne, znači ne smije čovjek nikad klonuti svojim duhom i kazati, a, jedno dobro djelo odnosno na grijehe, odnosno na džennet vječni, ne, uzvišeni Allah te barak ima druge, znači ovaj, druge načine računanja čovjekovih dijela. Kada jedne prilike sad a, Ibn bio kas, kako prenosi njegov sin Musab, osjetio je malo da je iza drugih ashaba. Od onih koji su ispod njega, deređom, jel? Jer on je jedan od čega? Od deseterice, bravo. Od deseterice koji su obladani džennetom. Pa je osjetio malo, li čovjeka ponese ponekad neko njegovo dobro djelo i tako dalje, pa mu je poslanik sa osrme htio dati lekciju. Pa mu je rekao Innama jensurullah hadihil umme bidaifiha. Allah, kaže, pomaže ovaj umet sa slabićima. Sa slabićima. Onaj koga ti smatraš malim, e, zbog toga ga Allah pomaže nek zbog tebe. Bidavetihim, wasalatihim, wa ihlasihim. Njihovom dobom i njihovim navazima i njihovom iskrenošću. Allah pomaže ovaj umet. A ne zbog tamo nekakvih. Ha. Iako svakako sad, jel, zna se tko je sad, jasno je to. No međutim, htio je dati sad ukazi svima nakon toga. I svima nakon toga. Da čovjek biva, znači, ovaj, kako su bila dva brata vreme poslanika sa osrme, pa dolazio jedan stalno učio znanje kod poslanika sa osrme. A drugi radio, pa se poželi ovaj što je radio na ovoga što je učio znanje i što je badetio. Kaže, a otkud znaš? Kaže, možda te Allah zbog njega obskrbljuje. Možda to sve što imaš, možda ti je zbog njega, zbog rata, da njega nema, možda ništa ne bi imao. Pa je dova tog, znači, ovaj, slabića, jača nego dova, jer braćo čovjek kada je slab, tada je blizak gospodaru. Kada je slab. Zašto je poslanik sa svem govorio, kaže, Allahumme, iđal, rizka, ali Muhammed, kuta. Kaže, Allahu učini obskrbu porodice Muhammedove jedan obrok. Nije rekao hm, frižider pun za 8 dana, za 15, za mjesec i magacini, nego jedan obrok. Šta znači? Dobijem ti za jedan obrok, pa kad dođe naredni, opet ću ti dići ruke i dobiti, I opet tražim. I kad nestane, opet tražim. I uvijek sam šta? U vezi sa gospodarom. Čovjek koji ima na milion na banci, hoće li on ikad dići ruke po noći sami zapad reći gospodar moj, opskrbi me halalom, gospodar moj, Ču tražiti halal, milioni u banci tamo, transakcije dolaze svaki dan. To obskrbi Neće nikad iz svoje ruke Ili možda hoće, ali to su rijetki pojedinci, jel tako? Uglavnom neće. Tako da je ovaj, da, da uzvišeni Allah te dala pomaže, znači ovaj umet sa slabićima. Pa ako smo slabi, što smo slabiji, s te strane, nismo jaki, ni materijalno, ni ovako, ni onako, jel? ali smo jaki svojim, svojom šta? Slabošću. Jaki smo šta svojom slabošću. Jer žen, žena, oružje žene je njena slabost. Oružje žene je suza. Tebi kad došao muškarac, kad bi ti rekao, što, što plačeš, skukavica bola, što plačeš. A žensko kad zaplače, nećeš kaži što plačeš. Jer to je njeno oružje. I slomite sa suzom. A ovaj te vamo ne može slomiti. Zato što to nije njegovo oružje. Ti si uvati oružje ušake koje ti ne pripada, u redu. A ona je uzela, to je njeno oružje. Tako i ovo. A znači svojom slabošću je šta? Jak. Svojom slabošću biva, biva jak. Ovo nije postaje da budemo stvarno slabi, ne. Ali kada nemaš, Allah te iskusa, kao što smo mi, jeli, danas, ono, općenito umet, jeli, je prilično, jeli, slab, ovaj, onda je naša snaga u toj slabosti. <clears throat> I došlo je kod a, Ebu Nu'ajma u Hilije sa dobrim lancem prenosaca da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao fi kulli fi kulli karnin min ummeti sabiqun kaže u svakom stoljeću u mome ummetu imaju sabiqun oni koji prednjače pazite u svakom stoljeću e pa i ovome ovdje 15. hidžetskom imaju šta e sabiqun imaju sabiqun ko će biti od sabiqun neka se trudi neka svako, svako neka se trudi neka nastoji da bude od njih no međutim, ima, znači u svakom stoljeću imaju oni koji liče na koga? Na ashabe poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa I rekao je poslanik, sallallahu alaihi u hadis koga bilježi Al-Bezar sa dobrim lancem prenosilaca, Al-Mizanu bijedi Rahman, jerfau akvamen ojadau aharin. Mizan, vaga, je kod Allaha Snaga, moć, sve je kod Allaha. Diže jedne ljude, ispusta druge. Pa uzdigne koga želi, a spusti koga hoće. Uzdigne Bilala Habešiju, roba. I njemu slične, a spusti Ebu Džehla, koga niko u oči nije smio pogledati. Koji je bio božanstvo Mekke. S te strane. No međutim, Allah uzdigne jednog, spusti I zato je braća obaveza, dužnost, zadaća, primarna zadaća svih obaveznika, mislim je na šarijatske obaveznike, jeste da rade na dobrobiti Allahove vjere. Znači, nema veće zadaće tebi od toga da pomogneš Allahu vjeru. Na ovaj, na onaj način. A svako zna sebe i zna svoje mogućnosti. Kako može pomoći? Dovo može svako, a to je najbolja pomoć. Svojim imetkom može svako. Ili veliki broj muslimana. Svojom riječu može veliki broj muslimana i tako dalje. Jer je poslanik sa rekao u jednom hadisu, koga bilježi Tabarani u srednjem mođom sa dobrim lancem, kaže sallallahu alaihi wasallam Salahu awali hadhihi umme bi zuhdi wal u o jahleku ahiruha bil buhli wal emel. kaže prvaci ovoga ummeta te prve generacije one su ostale na ispravnom putu radi jekina i zuhda, zuhd je ne, nevezanje to srca za dunjaluk, a jeklin je znači čvrsto objeđenje. A kaže, alaikum salam, a kaže dalje, bit će uništen zadnji dio ovoga umeta sa, zbog škrtosti i dugih nada. Je tako? Škrtosti i duge nade. Čovjek se nada. Nada se i nada. A u stvari, nada bez dijela ne vrijedi. Jer da bi bila nada ispravna mora biti znači poprećena, mora biti poprećena djelom. Biliš ibn Ishak u svome dijelu Sira da je Rustum da je Rustum koji je bio kralj Bizantijaca da jedne prilike poredao vojsku. Kad su Rustum. Melikur Rum. Bizantijici. Melikur. Poredao ovaj i kaže im, ovaj, zar nećete, kaže, sve sutra muslimane koji slabije od vas? Brojem. Kažu, hoću. Zar nisu, je slabiji od vas u pogledu na Jesu. Zar nisu slabiji od vas tako, tako? Jesu. Pa kaže, reci mi, kako onda možete biti poraženi? Hrabri vojsku, diže i moral, moralista, tako. Pa mu kaže jedan a, od prisutnih oni kaže, u hadisu keva alejel eman, kaže, hoće li ti nešto kazati, ali da mi daš garanciju da mi ništa nećeš uraditi. li? Traži on ipak da zaštiti leđa sebi. Kaže, hadisu alejkel eman. Pričaj, kaže, ništa se neće desiti, imaš moju riječ. Kaže, bel nohzem gadan. Kaže, sutra ćemo biti poraženi. A kaže kako to? Pa kaže zato kaže što muslimani kaže obožavaju Allaha, mi mu kaže širk činimo. Kaže zato što po, danu poste, kaže mi alkohol pijemo. Zato što naređuju dobro od zla, a kaže mi naređujemo zlo odvraćamo dobra. Zato što pomažu, pomažu siromaha i, slabića, a mi ugnjetavamo i siromaha i slabića. Kad je to završio, kaže emma hada faqad sadaqa Allah. Kaže što se tiče ovoga, Boga mi je kaže istinu rekao. A on, on zna, on u svojoj vojsci priznaje, jeste, ne možete vi, ha, vi ćete sutra da muslimane, jer nije samo stvar ta, brojčanost, ta, nego stvar je znači da čovjek bude musliman kako mu je Allah Azza naredio. I da se drži toga. I da se drži toga. Jer Ibrahim a.s. inna Ibrahime kene ummeten. Ibrahim a.s. sam bio ummet, misli se na čovjeka u koga se ugledali, za kojim se ljudi povodili, a jedan čovjek. Zato što je bio, znači, ovaj na vjeri na kojoj je li, na kojoj je li trebao da bude, odnosno na, na, čistom teohidu i monoteizmu. E, bilježi bi Šejbe u svom dijelu e, Musannef i u svom dijelu Muđalese, Omer je ta'ala da bi poslao vojsku, pa kada bi se vratila ta vojska, on bi rekao, kada bi se vratila, on bi dočekao na ulazu u Medinu, pa bi rekao, hel sebete lekumu adu fevaka, je li, kaže, neprijatelj a, bio postojan pred vama, je li neprijatelj bio postojan pred vama, bar malo? Jesu li bar malo bili čvrsti pred vama? Kaže, ako bi kazali nisu, rekao bi uđite u mediju. A ako bi rekli jesu, bili su malo. Kaže, vi ste pokvaren narod, vi ste se pokvarili. Vi ste se pokvarili. Kaj, kako može biti pred vama neprijatelj postojan, a kaže Allah sa vama, a šeitan sa njima, kako može biti postojan Kaže, vi ste se pokvarili. Kao što je došlo kod, ovaj Ibn Abdel Bara, uh, e, bileži u stvari e, Ebu, uh, u svom dijelu Titan, da je, da je ovaj, potres se desio u vrijeme od Hafse radijallahu ta'ala, kaže desio se potres u vrijeme Omara u Medini. Pa je popeo se na mimber i rekao, ja Johannas, Ma esra ma ahdestum. Lein adet la ahruđenne min bejne Kaže, o ljudi, kako ste se, kaže, brzo pokvarili. Ako, kaže, još jedan put se desi potres, kaže, ja ću se ostaviti u Medini, ja Ja ću napustiti medini ja odem iz Medine. Kaže, ashabima da se pokvarili. Što mislite što bi Omer rekao ashabima ovoga vremena? Ha? Šta bi rekao Omer? Možda bi Omer rekao, ovaj, možda bi, danas i muslimana, mnogi od nas da bi džizi uzmo. Jel tako? Džizio bi nam propisao. Razlika je među dva stoljeća. Razlika je velika između dva stoljeća. I došlo je u hadisu kod muslima da je poslanik s.a.v. rekao La jedhebu lejlu van nahar hatta el latu wal uzza. Kaže, neće prestati se smjenjivati noć i dan dok ne bude ponovo obožavan lati uza, uzza, ponovo kipovi. Pa je kaza Allahu poslaniče, kaže, ja sam mislila kada je uzvišen Allah objavio ovo lezi arsala rasulahu bil huda i uzherehu dini kulli. On je taj koji je poslao svoga poslanika sa uputom i istinom da bi bila dominantna ta istina za svi drugi vjera, da je to završeno, kaže, bit će to ako Bog Znači, smjena, smjena, smjena, ali na kraju biva šta? Opet biva, znači, opet biva pobjeda Islam. Jel? I rekao je poslanik za osaleme da je ne hade din ma belega lejlu van nehar wala jetruku Allahu bejte medarin. wala wadarin ila edhalehu hade din. Ova će, kaže, vjera dostići ono što je dostigla, dostigao noći i dan. I neće Allah ostaviti. La bejte mederin wala wadar. Neće ostaviti be, ovaj, kuće ni, ni u urbanim zonama, naseljenim, niti u pustinjama. Znači, gdje god da bio, a da kaže u nju neće ući islam izen yu'izzullahu bihi al-islame wa ahlehu. Ponosom kojim će Allah uzdignuti islam i njegove sledbenike, e uzullen yuzillu bihi ash wa Ili porazom, poniženjem kojim će poniziti mušrike i njegove, sledbenike. Znači, kako god da okrenemo, uvijek na kraju biva sve muslimanima, sve se vraća islamu. Ne želimo mi, ne želimo mi dunjaluk ovih ljudi. Mi želimo ovdje da prime islam. Jel u da prime islam. Nekada su možda neki muslimani išli da uzimaju od nemuslimana, da uzme njihov imetak. Mi nećemo vaše imetke, mi hoćemo vaša srca. Srca da mi samo preperemo i da mi vratimo ponovo, da mi instaliramo i na kraju vaša, vaša tijela, da ste muslimani ništa više, džabam vaše imetke i odmah jednog od vas postimo da bude kralj te države. Nećemo ništa vaše, mi nama vaš imetak. Mi imetka, braće, imamo više nego Muslimani danas, znači, oni dole, Arap ima i, ima i ko, I metka znači da, vjerujem da ne zna šta ima. Da ga pita, da mu kažeš imaš, tamo negdje u Švicarskoj banci imaš toliko i toliko para, možda, ne znam. To nima nama ne treba njihovi met, mi toga imamo. Treba nam da prime islam i da znaju šta im želimo i gdje ih pozivamo. Znate šta bi radili? Prali bi noge svakome od vas i, i pili tu vodu radi bereketa. Iako to ne treba tako, no međutim oni to radili. Pa ljudima želimo samo dobro. Ljudima želimo znači vjeru, želimo im islam, želimo im spas na dunjaluku i na ahiretu. I zato, braćo, čovjek ne treba sebe, znači, podcijeniti nikada svoje mogućnosti. Radi. Radi za širenje Allahove vjere. Možda nakon tvoje smrti Allah dadne nekakve rezultate. Možda u vrijeme ovaj, određenih učenjaka nisu bili ni poznati ti učenjaci kao što su poznati danas. Bili su poznati u određenim krajima, raširilo se, čulo se, no međutim, ko je mogao znati za Ibnu temiju u njegovo vrijeme i njegove fetve? Znate kako 37 tomova fetvi, braću, to je neko morao prepisati rukom da imaš. Nemaš štamparije kao danas oštapaš i kupiš knjigu za 10-20 eura, imaš knjigu. Nego moraš sjesti, ima neku knjigu napisanu kakvim rukopisom ti tvoja sreća, i sjedneš i prepisivaš. I pero umočiš i tamo dok si pola harpa napisao nema. I opet umačiš. I tako prepišeš 37 tomova. Znači trebao živjeti ovaj 370 godina ne bi to mogao prepisati. Nego su to ljudi na Ko je mogao za Ibnu slušati njegove petve, prevoditi njegove knjige, čitati? No međutim, ovaj, Ibnu se možda u, u, kasnijim stoljećima više se pročuo nego, nego ovaj, nego u njegovo vrijeme u jednom parlamentu, da li je bilo u, negdje je bilo u sjevernoafričkoj nekoj zemlji ili je bilo u Maroku ili negdje je bilo dole, da su kazali jednom, kažu, ovi ne, neki novi, ovi muslimani vehabije, kažu, jel? Ovaj, prave probleme. A kaže, slijede Ibnu Tejmiju. Pa jedan u tom parlamentu su, hajde, kaže ljudi, da ga uhvatimo više, da to riješimo. Završimo problem. Znači, samo ti takvi ne znaju kada je živio Ibn Temije. Svako drugi zna za Ibn Temije da je bio, da je prošao i tako dalje. Ja. Pa su, se, pa su ljudi ti, znači učenjak možda nije bio poznat u svoje vrijeme, ali nakon toga uzvišen je Allah da plodove šta njegovog, njegovog rada i truda, da se vidi nakon generacija. Nikada Imam Ebu Hanife nije razmišljao da će biti spominjan u umetu, toliko, niti Imam Ahmed. Govorio u svoje vrijeme, pisao nešto na, no međutim ostalo njegovo, njegovo ime ostalo da se ljudi nakon njega služe. Tako ti možeš uraditi jednu sitnicu i ne znaš kakav hajz za te sitnice može izaći da se ljudi nakon tebe, da se generacije ljudi, da se koriste tim dobrom. Ha? Da se generacije koriste to što je ovaj Gazi Hosef Bek kada napravio medresu. Jer on razmišljao da će nakon toga osim medresa 500 godina da će uvijek biti generacija i generacije da će učenika, studenata izlaziti. Nikada nije razmišljao. Je tako? Napravio znači medresu, Allahu vakuf, da se ljudi uče Allahove vjeri. I nema on veze s otim, hoće li tu neko učiti. Na ovaj ili na ovaj način. To što je neko nakon njega učinio, i ako je neko nešto izmijenio, za to on neće biti odgovoran. On ima svoj nagradu po svome djetu. Tako da je, znači, jer poslanik sa osam kaže, braćo, men wa'adehu Allahu amelin, sevaben, fehuve munđizuhu lehu la Kaže, kome Allah obeća za određeno djelo koje čini nagradu, sigurno će je dobiti, neko u to ne sumnja. وَمَنْ وَعْدَهُ عَلَى عَمَلٍ عِقَابًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ A kome obeća za određeno djelo koje čini kaznu, kaže, može ga ispuniti, a ne mora. Jel u redu? Može ga ispuniti, a ne mora. Znači, imaš za djelo, za određeno djelo imaš nagradu. Ako ga učiniš. I ako ga učiniš, sigurno imaš nagradu. Ne može biti na sudnji dan. Poslanik sam kaže, ko posti jedan dan na Allahom putu, Allah će udaliti između njega i Matre dženevske. Koliko? Ha? 70 harifa, 70 jesen, 70 godina. I ti dođeš na sudnji dan i ovaj, dođeš i uzvišen Allah kaže, jeste robe moja, ali nema toga ništa. To, to je nemoguće. Ali ti može kazati, ako uradiš to i to, u džehennem ćeš i da dođeš na sudnji dan i kaže nećeš u džehennem, ideš u džehennem. to prevara? Jel to pronevjera obećanja? Mo nije. Kad ti kažeš djetetu bit ćeš, dobit ćeš batine i ne igraš ga. Jesi li pronevjerio? Ma ni ti si postupio po rahmetu koga ti Allah usadio u koja prsa, Allah je najmilostiviji prema svima, to nije, to, nije, to prevara. To je rahmet i milost. Ali bi prevara bila da ti kaže dobit ćeš nagradu i ti dođeš, jeste, e, jeste, imaš, imaš ali nemaš firdeus, imaš nešto manje. Bar obećao si mi gospod moj firdeus za to. Ha. Tako da je ovaj, to ne bi bila, znači ne bi se, ne, bi, nelogično je, jeli, da e, čovjek e, ne dobije, jeli, nagradu, ona koja mu je obećana, i to, to je uzvišeni Allah, te barake o teala, znači neće s te strane, jel, vjernika učiniti nesretnim. A Kod imama Hakima ima predaje, kod Nesaije da jedan čovjek došao kod poslanika sa i primio islam. Pa je izišao u jednu od, borbi pitaka bitaka, pa je, kada se vratio, dao mu je poslanik sam se nešto od ratnog plijena. Dao mu je nešto od plijena. Pa ga je upitao, kaže, šta je ovo? Kaže, to je tebi, nagrad, to tvoj, to je tvoj udio, je li tako, iz borbe? Kaže, nisam ja tebe slijedio, ja nisam, kaže, ušao u islam zbog toga. <laughs> kaže, ja sam ušao u islam da mi kaže strela uđe ovdje i da iziđe ovdje. Ja sam kaže zato ušao, a nisam kaže ušao zbog ovoga, zbog ovoga što sam poslao. Kaže, inta jest jesto. Ako kaže, budeš iskren sa Allahom, Allah će biti iskren s tobom. Pa izišao u narednu bitku, pa su ga donijeli upravo tako. Ovdje ušla, ovdje izišla. Kaže poslanik zame bio iskren sa Allahom, pa Allah bio iskren sa njim. Pa ga je umotao u svoje džube i klanjao mu dženazu i rekao, kaže, Allahu moj, kaže, ovo je tvoj rob izišao je u borbu na tvome putu i ja svjedočim da je on šehid. I ja svjedočim da je on šehid. Jer nama nije, braćo, dozvoljeno nikome kazati da je šehid. Jel u redu? Ne smijemo kazati ni za koga ko pogine u borbi da je šehid. Nego kažemo šehid je inša Ili možemo kazati šehid je, ali mislimo šta? Po našim šta? Viđenjima. Ali da garantujemo da je šehid, ne smijemo. Nikome. Nikome, nikome, osim kada dođe šta? Ovakav hadis. Hamza ili šehid? Sigurno. Sigurno. Sigurno, ne inša nego sigurno, zato što je poslanik da on šta? Prvak šehida, nema, nema tu inša Allah. Braćo, čovjek ne treba govoriti inša Allah u dovi. Ha. Molim Allah da te nagradi, inša Allah. Ne inša Allah, molim Allah da te nagradi. Nema inša u dovi. U redu? Kad imaš argument, ne možeš reći Allah je propisao pet vakata inšala. Nema inšala. Allah je propisao pet vakata i tačka. jel u redu? To, su, to su činjenice stvarnosti kod koji su stvari jasne. Jel u redu? Jel inšala se govori tamo gdje bi moglo šta biti drugačije? A može li biti drugačije da, ti, nije propisano pet vakata? Ni pod U redu? Pa se tu ne govori, znači, ša. Pa je tako, ovaj, pa evo, posvjedočio poslanik sa osam. Čak jedan od učenjaka napisao knjigu da mi ne smijemo garantovati ni za jednog od imama četiri meseba da je u džennetu. Ne smiješ garantovati. Kažeš inšala da je u džennetu. To su najbolji naši ima, to su umeti. To su, znači, prvaci ovoga umeta. Ne postoje bolji od njih, od ono što... Ali da garantujemo da je neko u džennetu, ne. Osim ha, za onoga za koga je poslanik sa osam i za koga je došlo u Kur'anu da je u džennetu ili za koga je došlo da je poslanik sa osam garantovo? To je drugo. Pa čovjek, braćo, radi da udovlji stvoritelju tebara, u I sav svoj život, znači, i sav svoj sa svoja razmišljanja i sav svoj potencijal i svu svoju snagu usmjeri, znači, u Allahovo zadovoljstvo. Pa čovjek može biti u Allahovom zadovoljstvu kada jede i pije, a šta onda mislite kada je u ibadetu stvoritelju te barake? Jer ono što uradiš za Allaha, to je ono što si uradio. Poslanik sam kada je došao jedne prilike Ajši, kaže, zaklali su ovcu, kaže, šta je ostalo od ovce? Kaže, nije ništa, ostalo se plečka. A poslanik sam najviše volio plečku od ovce. Kaže, ništa nije ostalo osim plečka. Kaže, ostalo je sve osim plećke. Sve što si podijelio, to je ostalo u stvari. Što si dao na lahom putu, to je ostalo. A ono što si ostavio, to će u stomak i završit će kako će završiti, to je to. A ono što si uložio, to je ono što si ostavio sebi. Pa čovjek sve što uradi radi Allaha, te naći, to znači na sudnjem danu i neće sigurno biti nesretan, jer svoga sve jača. Da jača muslimanski umet i da poveže naša srca i da učvrsti naš saf. Allah te amal. Salamu alaikum. أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي أطار بهمتي وأحد عزمي شباب عاش في ظل الكتاب